Daniel, eh, holtzo mendi egunon zuri? Egunon. Euskal Elkargoan beraz eh, turisma saileko presidenta edo arduraduna zira eta zure ganat gina gira, lehen pundu bat egiteko, uda erditan gira, gorila doidoia asia eta entzuten dena, beaz, eh, bazterrak frango kalme direla, zuk emaitzako kandituzu beraz, esusen jakiteko zertan den Euskal Herrian turismoa, ba, jendeak hemen ote diren, e, behar bada, hasiko gira zenbaki batzu emanez? Bai, edo hasiko gira berba eganez ere, eh, sasunia Turismoaren sasoina ez da udan bakeriko katzen, eta ez da hilabete bati uh, fidatu behar, eta gu gero eta gehiago nahi dugu turismoa ikusi urtean zehar, eh, eta ez baitezpada udan gero eta gehiago eh, jende ekarra aztea, behaz hori nahi nuke eta ni azpi azpimarratzen dut ere, bilana egiten dugula uh, gehiago urte bukaeran urrian, hor dira emaitzak uh, gehiago ikusten, bainan, egia da, Denek nahi dute jakin, denek eh, beren oarrak egiten dituzte, sasunien betean, eta eh, eta bakizu temperatura bezala, bada egiazkoa eta senditzen duzuna. Eta horre, eh, badira bi gauzak, uh, senditzen dena behar ba jende gutio dela, eta emaitzek berek uh, be, ez dute hori egiten, erriten dute eskolegian. eskolerian. Eh, orokorki uh, begiratzen balima da, uh, badugu observadore bat, hori uh, azpimarratu behar dena, errielkargoa eta uh, departamendoa artian kudeatzen duguna, eta, eta hor, Eskoan mailan orokoji hartzen bari bada, bekasik berzen bakiak dira, eh? eguneko ken bat, eh, behaz, eh, ez duzu egiten al, eh, jende gutio uh, badela, gero, uh, barnekaldian, ken lau adibidez garazi eskualdean, uh, behitugu eskualdeka, baina ez uh, egin erriteko, ez da difentzia haundiak, eta erranginezake uh, xasi konparatuz, xas Eh, ono COVID urte uh, eta hor berriz dinagira eh, lehenoko uh, usaietan. Hara. Eta hori hori da, pixkat, observadore horrek eakusten dauku, ez dela gauzak edo zenbakiak hola hartu behar, baina uh, prozesus batean edo, edo urteak konparatuz, eta behar diren urteak konparatuz. Beaz, Bai, gauza bat, alere, erraiten aldena da, Uh, jendea eh, diru gutiago rekin dela eta uh, eh, gutiago uh, despenditzen ditela uh, uh, lugaldetan. Baina hor dira jendeak, gero xasi uh, komparatuz jendea, hemengo jendeak ere joan dira, eh, hori behar da azpi zen eta xas uh, eskoldunak berak edo departamentukoak e berak hemen berian egon ziren eta guai berriz lehenoko usaiak berriz hartzen dira, hori, hori da pixkat uh, eh, mm. Lugaldeak, eh, aipatuko ditugu, behar bada tendentziak ezpeitira ras-arras berdinak, kostaldean eta barnekaldean, edo berdintziak. Bai, eganezake berdintziak, zen eta euneko uh, eh, lau guti baduzulaik edo sortzi guti, biztan dena defentzia bada zenbakietan, baina eh, ez da beste behar bagiri, baina bai, komparatu behar bada kostaldean uh, alokatzen diren tokiak, Euneko lauez behetitu eh, dira kostaldean, eta garazi alerdian uh, eh, euneko sortziez, eta siberuan, hartzen bali ditugu uh, eh, gaualdiak, lehenuite, ken hameka. Ara, piskat, ba, bada, kentze bat xasi uh, komparatuz, bainan behiriz, azpi marrat dezagun, diaz, bazen, arrakasta berezi bat, covid lotia zena, eta orokorki, zandain eskolarian edo frantzian, jendek hartzen dituzte, berriz lehen lehengo uh, eh, usaiak eta ez dira bertokira joiten, eh, ara lekuko jendeak asteko joan dira. E, mublatuak aipatu dituzu, eh? alokatzen diren jit edo aterpetxe horiek, kanpinetan hor aldaketaik ez, ustut denak betia direla? Hori da, uh, kamigetan uh, behetitze kipi bat, ara, baina ez uh, baitez padakoa, hoteletan uh, emendatze uh, kipi bat, ara, uh, hor ere, baina ikusten dugu, emaitzak eh, edo uh, aldaketa tipia direla zenbakiak begiratzen balima dira, eta hor bakarrik aipatzen dugu uh, ustailaren hilabetea. Uh, uh, beaz, uh, beaz ez da hula sasonia analizatzen ahal, behar da primadera untxa abiatu zen, biziki untxa abiatu zen, Uh, eh, Uztaila denek errandute eh, abiatzea, pixkat, uh, emeki abiatzea uh, izan zela, eta eta guai ikusi, agorlan uh, iduriz zenbakiak onak dira, eta buhulian ere, behaz, uh, turismo inaldetik, uh, gehiago gu begiratzen dugu, ea mendietan, uh, multiusaz delako horri, uh, errespetu gehiago badenez, hortan ditugu kezka handienak, uh, jendia etortzen da, Eh, baina eh, guai eh, berda, berda hemengo uh, jendekilan eta bereziki laborantzarekin eta mendiko uh, laborantzarekin uh, gauzak untsaku deatu eta hor ditugu uh, indar uh, haundiak ezari behar eta segitu behar. Hori, aipatuko dugu berriz, doidoia, behaz turisten perfila aipatu duzu, e, joan den urtean, behaz hemengoak hemen egon zirela, hor, eh? e, nor heldu da, Bai, eh, perfila uh, begiratzen bali madira, uh, hainitz, eh, uh, bi erena beno, beno geio, frantziatik eh, etortzen dira, eta beti ber, uh, berlokutik, bada brutainatik, bada hor uh, gune, gune berezi bat, uh, paise uh, alerditik, Guai, uh, eh, ere bordele alerdean, eh, gironde hortan, eta, eta ere oksitaniatik ere eh, etortzen dira. Mena initzek biztandena uh, eh, hortik etortzen dira, eta gero biztandena ba, ditugu, hegualdetik etortzen direnak. Hor harri gira, hobetzen gure gure zenbakiak, zen nahi ditugu, ikusi, zoin diren espainolak eta hegualdekoak, uh, zen eta orain arte zenbakietan nahaz ziren, eta bai, Hainitz ikusten dugu, hemengo turismoa dela, hurbileko turismoa, eta hori dugu e, garaitu nahi, asteko segitu nahi. Mm. Erranduzu ostiana, guaiko eh, turistek edo eh, eldu direnek gutiago kontsumitzen zutela, e, zer dira sosdunak beste lekuetarat egiten edo erosmena ahala da pixka bat apaldu eta lehentasunak beste zerbaitetan e, ezartzen dituzte. Bai, be, behar dira e, begiratu ere tendentzia korokorak. Eta frantzian tendentzia, adibidez, eh, kirlariak erraiten daukute, diaz e, adibidez, euneko hamostek uh, zutela, uh, zirela joan uh, Eta aurten adibidez, zenbaki hori da, oita bos gehiago. Eh, eh, ikusten dugu berriz uh, usaiak eh, hartzen direla, errena joitia Portugalat, uh, Espainiat eta abar, uh, Greziarat eta abar, eta uh, gus egitzen dugu, alere, uh, hemengo, hurbileko uh, jendekilan, eta hori da helburu bat ere, uh, segitzea ora, eta inahala, bai, horiek dira helburuak, eh, inahala auto gutiek ilan, nahiz eta ezten, ezten errez, mena hor dugu gure uh, gure lana, eta eh, heldu diren eh, jendeak, gehiago familiak eta abar, orokorki biztan dena, denetaik badira, eta bai uh, diru uh, gutiago uh, gastatzen dute uh, aurten. Aipatu duzu ostean, behaz eh, turistak heldu zirela, eta kasu eginen zinutela mendier eta errespetuari eta laborantxari eta preseski joan den urtean izan ziren gehikeriak ere eh, horretzen eh, gira itxasun eta, eta bidarrain. Horri buruz eh, lanketa bat egin duzu? Eh? Bai, biztan dena, mendiko uh, eh, sailaik ilan, eh, rielkargoko eh, sailaik ilan, eh, batik labordekin, uh, bere serbitxek ilan, uh, turismoa eta mendiak uh, ere dute lan bat, ere departamentoa ikilan, eh, uste dut ez gilera sekulan aski problema baten konpontzeko, eta hor uh, eh, ezari ditugu gauzak uh, lekean, entzatu gira eh, mesturari batzu uh, ezartzia lekean, uh, guai uh, amploa zivik delako horiek ere uh, ideki ditugu, renabita uh, jende atzu ezartzia zen eta hori da, oartzen gira uh, eta horiek bon, beharrezkoa dira berba, baina uh, hobena da hurbileko harreman hori edo harreman zuzen Eh, zuzen, hori. Eta ordian dian, segitzen dugu, gehiago jende ezartzia departamentuak ere bere gain hartzen, eh, hartzen ditu, herrika ere entzatzen dira, uh, jende atzu uh, ezartzia, eta uste dut, biztan dena, holtzarteko ere, uh, biskat, Uh, antolaketa eh, berri uh, eh, horiak ere, behaz uh, naveta lekean ezartzia, han ere informazioa hedatzia, bi jende izaitia, turismo, uh, eskoleriko turismo bulegotik, eta uh, horiak dira importantenak, eta entzatzen gira ere, guai, gero eta gehiago, edozoin plaketetan, edozoin uh, uh, liburusketan, lehentasuna imaitia uh, ara laborantxari eta erraitea mendia ez dela uh, gune libro bat mainan uh, bizi dena eta hoin polita balimada, hoin uh, enteresgarria balimada da uh, laborantxa bizi uh, delakotz uh, eskualerian eta uh, guai, biztan dena, uh, dituztenak, horiek ere luzatzen dituzte informazioniak, ez da bakarrik uh, elkargoak edo departamentoak egin beharrak, uh, baina denek uste dut berdugula azpimagatu eta erran jender, ara jita batek eh, duena, adibidez, berdu azpimarratu eta erran mendira joiten balin bada, behar dela badira arau eh, berezi batzu, bat kodigo erran nezake eh, berezi batzu, ez dela gune libro bat hola nola nahika hiltzen dena. Mhm. Azken galderoa bat, eta zinez garaiari lotua dena, e, joanen astean hogoi egitan baziren ur, ur mugizketak, Hedatu da eh, gaur egun egunta bost herritarat eta horok hartzen ari da eh, Euskal Herri, Pajeskolegian eta e, Frantzia Mailan ere bai. Turistak heldu dira, ur kontsumoa haundituko da, e, kezka horrekin e, zerbait gogoeta egiten alda? Bo, aurten ere uh, gertatu dena da pentsatzen ez ginena, eh, eh biztan dena, eh, eh, beroketa orokor bat badela ez da dudarik, baina xasi konparatuz berrak gazkeak hartzen bali madira jaz mementoan uh, baziren showak egiteko, uh, berde-berdiak ziren, eta ordean uh, beti zaila zauku, Hola, babatian, uh, ara, errantzun eh, bat edo atera bide bat uh, hori berda, berda asumitu, ez da, ez eta biztan dena, badira, Eh, konsintziak uh, eh, argitzen dira, uh, badakigu, problema hori badela, baina uh, hola babatian, hola uh, aterabideak atzemaitea, uste du neok, neokak ez dira uh, aterabiderik hola emaiten ahal, bena egia, uh, kezka haundi bat dela, eta ura somitzuk erraiten zutela diela ama urte deia ur arazoak uh, izanen ditugu baita ere eskualerian somitzu be, berba irriño bat egiten zuten, orain ikusten dugu, uh, ara klimaldak eta orokor bat dela, eskualegia hunkitzen duena eh, ere, eta biztan dena eh, politika publikoetan hori ikundutan eh, hartu behar da, hartzen da, baina hanbeste fite dira gauzak aldatzen eta hanbeste da aldaketa handia egin izan behar, biztan dena bakotxa bere heinan entzatzen da egitea, baina hor mementuan egun biharko bide bat e, eraita edo proposatzea egin egiteko ez dakik guiten. Ba, mil esker zuri. <laughs> zuri.